嗯。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 Šta mi hoćemo? Šta je naš program u životu? Možda se i drugi sa strane oko nas zapitkuju šta ovi ljudi hoće? Kakav je njihov program? Šta su njihove namjere? Pa ćemo zajedno govoriti i sebi i njima i sebi drugima. Naš program, naš cilj, naše obaveze su da uhrpavamo iman zbog koga smo stvoreni, jer smo mi namjerski stvoreni. A šta je to iman? Neka nam odgovori poslanik, ali je sve raz uvek sve jer njemu se ne može prigovoriti Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam El imanu bib'u wa sada'une au bib'u wa sittune šu'be A'laha kelimetu la ilaha illallah wa adnaha amaratu ani tariq Kaže poslanik alaihi sallatu wa sallam objašnjavajući šta mi hoćemo Kaže iman je 60 i nekoliko ogranaka ili 70 i kustor ogranaka. Vrhunac tog imana je ključ dženneta. La ilaha illallah. A najniži dio imana je spomoci trku sputa, granu puta. Znači 70 i kusur ogranaka. Nije to jedan ogranak. Treba to sakupiti. Treba to poredati. Al hayatu min al iman. I stidi od imana. Vada to sve sakupiti. Pa to je naš program. To mi hoćemo. Jer nas je Allah te barek evo ta'ala najnijski stvorio Oma kalestu žinne u insa illa ja'budun. Nisam stvorio ni čine ni ljude, osim najnijski. Zbog ibadeta. Da obožavamo Allaha žele šanu. Šta će se dešavati u tom uhrbavanju imana? Mi ćemo sami sebi davati odgovore koliki smo mu'mini. Jer Allah žele šanuhu kaže inna innena mu'minuna nebine ida zukira Allah. Zaista su vjenici oni kada se samo Allah spomine. Uvađenet kulubuhom. Njihova srca za treperi. Ima to kod nas? to šta uhrpali? Ja tu završena priča. da sunijet alejhim ajatuhu. A kada se uči Allahu i ajeti takvima, gubminima, zade svom imana, i ovo je dokaz da iman raste i opada, poveća im to iman. Jer se tu priča završava. Ljudi danas traže da se osiguraju, da se na nekoga oslonu. A ko je taj? ti se smijemo jedino osigurati i na koga se smijemo oslanjati. To je Allah žele u ala. U ala robbi ide se vaćarun. Produkt znači tog imana spominje se Allah. Srca preferi. Uči se Allahova knjiga. Jer šta je u stvari iman? Iman je učenje Allahove knjige. A na el lejli wa a na el nehar. Dalmošu kroz namaz, kroz propise, kroz rješavanje problema među muslimanima, kroz, kroz ištitavanje šta nam sve nevjerici, od nuhare i sratu od stran, do ovih dana planiraju šta igri stradi, Sve u tom Kur'anu objašnjeno. Šta ih vojska radi? Šta radi mu razici koji misle da će prevariti Allah? inna il munafi fine yuhadi un Allah. Hoće je munafici da prevare Allah. Allah ni vara. Ne mogu oni Allaha prevariti. U ima kamu ima solati kamu kusala i uga unen nas. Ola je zbrun Allah ila kalina. Nama je lijenom. Samo da i ljudi vide. Da se kaže, vidli smo ga. I Allah spominu samo malo. Dan odgovor, draga moja braćo. I nama i drugi je. Šta to mi hoćemo? Hoćemo iman. Ako je to nekome radikalno, baš nam je drago. Ako je to nekome drago, i nama je drago. Kaže Allah te tabareke wa ta'ala inna al-mu'minuna alladina amanu billahi wa rasuli. Da vidimo ima nas ovdje. Zaista su mu'mini, A kada se kaže termin mu'min, onda je preokupacija da se ovaj 70. kusur ogranaka imana okupi do čovjeka. To je u stvari iman. Zaista su mu'mini oni koji vjeruju Allaha i njegov poslanika. Sume len jer tazu. Ne sumljaju posle toga. Danas ima puno mu'mina koga jaju. Ali sumnjaju mnogo toga. Kako će znati neko da ti ne sumnjaš? Vajahedu ti se bili lehi bi emuari u pusti. U najte ovu slavni put. Oni se bore na Allahovom putu. No što Društveno su konijesni. Zato što se bore na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. Hoće ne znam zemlji, neće ne reći. Oni su istini. Znači, nemaju sumnje i to djeljima potvrđuju. Ko je najbolje da nam govori kako da uhrpamo iman? Opet poslani kada je to razum od sada. I mi nastavljamo da nabrajamo uvjete ili metode ili načine Kako da budemo pomagači Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Za one koji nisu bili od početka, neka se potrude da dođu do 16 metoda koje smo obradili. Ali može biti dalje. Jer će poslani kada je sada tu ostanan, najbolje nama kazati kako da uhrpamo iman. On je najbolji muhmin. I njega Allah se bare kevo ta'ala poslao da nas izvede iz mraka na svjetlost. Vrlavar Risale, to stavio je Risale. Kur'an protumačio potpuno. U Adel Emane, u potpunio Emane koji je bio zadužen. U Amasahan Ummet, pozavitu ovaj Ummet. Ostavio nas na jasnom putu, čija je noć jasna kao dan. Vajahede fila i hata etahu ljepin. I bolio se na Allahovom putu, da pa pogodnije je sad došla. Poslani kada je sada svoje sada, najbolje da nam on kaže kako da ga mi pomognemo. Sallahu ta'ala alaihi wa sallam. Sedamnesti metod, kako da pomognemo poslanika alaihi sallatu wa sallam. Jeste, draga moja braćo, sliježenje čitava sunneta. Dobro je da znamo šta je od sunneta farz, a šta je sunnet ili mustahab. Iz jednog razloga, da se ne bavimo matematikom ovo, treba ovo, ne treba. Nego da znamo, ako neki od sunneta koji je vaši, i mi ga ne obavimo, da smo greši kod Allaha tabare kevo ta'ala. Zabranio poslanika da je sada tu osteran. Znači, to je amr poslanika da je sada tu osteran. Da se nosi odjeća preko šlanka kod muškarca. To je od sunneta vađit da to uradiš. Ne uradiš ti si griješak od Allaha Đelnešanu. I to i islamski učenjački. I radi Zehebi koji je napisao djelo o velikim grijecima, stavio je to u velike grije koji su akarijskog karaktera. A formalno potineš vraćan. I da. Ili postani kada je sada tu sada naredio puštanje graditi. To je dobro da znaš, puštanje dalje, kakav je hukum? Jeste, to je sunnet svih poslanika. Ali je naredba od našeg poslanika. I Musa već razula stran je vukao svoga brata Haruna po majci. Jebne umni, jebne hi, da se kod bilih jesi ula O, brate moj, po majci, Nemoj me mučiti za dragu i za poštu. To je Harun alaihissalatu wasalam kazao Musavu, iako to nije dokaz. Nama je dovoljno da je poslanik alaihissalatu wasalam naredio. Ovo je samo još kajmak na dokaze. Pa kada kažemo da trebamo sveti poslu sunnet, to znači da znamo šta je farz, da to još na kvadrat dobro uradimo. A ono što nije farz, što ako nam nekada proleti da i dati žudimo, jer je u sunnetu svako dobro. Jer je u sunnetu stvari to tumačenje Kur'ana. Pa ne odstupaj od najboljeg tumača Kur'ana. Osamne sili pomaganja poslanika, ali je sratu u sram. Držanje do mustehaba. Bar po jednom u životu, a šta je mustehaba? To je vid sunneta kojega ako uradimo imamo nagradu. Ako ih ostavimo nemamo kaznu. Ali ako želiš da budeš vojnih poslanika, ali sratu od sram, trebaš gledati u svom životu kao što je došao čovjek Ahmedu i Muhamberu i rekao Ahmede, jesi li ikada izadio hijžam? Kaže, nisam, zadim je odmah da oživim taj sunnet poslanika, ali sratu od sram. Znači, to je da svaki vijednik pokušava da sve sunnete mu se hade bar jednom u životu radi. Uzmi bar jednom u životu misva o kome ima preko stotinu hadisa. Pa očisti svoje zube, jesi ovako je radio Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Bar po jednom mu se hade oživljavaj. I drugi razlog, draga moja braćo, ako se ne bude ovako radilo, pa izgubit će se sunnet. Danas je zavija postana sunnet. I ti dođeš u džaniju i želiš da praktuje sunnet poslanika, ali se nas u sram, kažu, ovo je nova vjera. Prouči ti svojim habićama i dajčama, nešto iz sredine Kur'an, reće ovo je vehabijski Kur'an. Čim malo jasni dodineš, odmah mu ospije od Adola sve o 114 sure da na suru Jasin, koja je velika sura u Kur'anu. Ali ima puno veći sure da od sure Jasin. I svi hadisi koji govore o fabinaću sure Jasin, da je ona srce Kur'ana, sve na učnih vrstima su slabi i izvišeni. Pa je pojenta da se sredi sunet poslanika, ali je sratu u sram, onaj koji nije obavezan, Ti danas doživiš jednom, očistiš rubenim zlatom. Sutra Šaban očistiš zlatom. Preko sutra Aden, Mustafa, Hasan, Husein i Konstantno, kao što mi sada držimo hudbu, na čitavom dunjavu se danas držaju hudbe, u ovome momentu. Sad se u čitavom dunjavu uči jedan u ovom momentu. Sad je neko u čitavom dunjavu mnogi žemati se na ruku, jedi na svetu, jedi na pijanu, jedi spavaju, jedi jedu. Znači, mi smo stvoreni radi ibadeta Allahu tebareke wa ta'ala. Ne veste sviđi pomagaja poslanika, ali se nas uvek se Biti oprezna, draga moja braćo, da se ne bi šta nesvjesno ismijavalo od sunneta. Kada kažemo nesvjesno, znači svjesno, ko bude ismijalo najmanje mu stehar, izađe iz vina ponižava poslanika ali je srasu od stran. Hoće kazati da je on bolje razumio din od poslanika ali je srasu od stran. Znači, ako neko namjerno ispijava nešto, to je djelo koje izgledi iz Ali je ovdje pitanje, čovjek često nešto govori, onako nesvjesno, pa kaže, evo gradonja, to je ružnost ili evo gaćonja, ili evo ovako ili onako. Ne smijemo se znači ismijavati nesvjesno sa nekim segmentima islama. Mi nam dozvore da se smijavamo kad čovjek nešto ne radi od islama, pa da ga na taj način ponižavamo i vrijeđamo, a kamo li ako čovjek ima neki znak od sunneta, pa da to onako omalovažavamo, nesvjesno kaže. E za svjesno je potpuno druga priča. 20. vid pomagane poslanika, ali sada tu sram. Jeste, draga moja, zašto ispoljavanje velike sreće i radosti kada se među ljudima uspostavi neke osrneta. Vidiš muslimana, nešto usvojio od sunneta poslanika, ali sada tu sram. Dokaži mu da ti je drago, počasti ga nekom hedijom, daj mu do znanja da si ti taj dan, da je on tebi popravio dan, zato što si na njemu vidio znakove poslanika, ali i sadatom sadan. I zato se radujemo kada vidimo nekog imama pustio bradu, kada vidimo nekog čovjeka potkrasio svoju odjeću, kada vidimo neku ženu koja je stavila nikad, kada vidimo ljude kako gledaju da upopuje sune poslanika, ali je sratu od stran. Bez obzira šta će im pokazati. Neka te to raduje. Budi sretan. Neka to bude radosna vije za tebe. I to je vid pomaganja poslanika, ali je sratu od stran. 21. vid je suprotan od ovoga. Treba da se obuzme tuga i žalost kada vidiš da neki ljudi svjesno sakrivaju sunet poslanika, ali u sratu od sran. Zna on, kao što zna Iblis, naučno možda bolje od mene i od mene, ali to krije zbog nekog neobjašnjenog razloga, ne može biti razlog, jer u sunetu poslanika, ali u sratu od sran je samo dobro. Oma arsa nake ila, rašpetelil alemin. Nismo te poslali osim kao milost, svim ima. Pa nije poslanik kada je sada sam došao samo sa jednim segmentom islama, nego je došao sa kompletnim islamom. I zbog toga kada vidiš da određeni ljudi imaju komplet manje vrijednosti da ispolje sunnet poslanika, ali se razvoj sram, nemoj da ti bude svejedno. Voli Allah da mu dade snage i neka ovo vidi na svom listu da si ožalošćen što nema snage da ispori sunnet poslanika, ali i sada tu osram. 20. i drugi vid pomaganja poslanika, ali i sada tu osram. Ne sudjelovati u rastranama o sunnetima koje ne možemo u datom momentu shvatiti. Iako, draga moja braćo, Nije Allah Želešanu objavio neku vjeru koja se ne može shvatiti. Ima ljudi koji ne mogu vjeru shvatiti. Allah je stvorio. Ali ne odnosno razum. I oni su, oni nisu mu kelepini. Oni nisu obavezni. Allah ga stvorio, sebi rekao, ona kad halakna insane, ti ahteni takvim, mi smo čovjeka stvorili u najljepšemu takvimu obliku i pored toga pojedince stvorio koji nemaju razuma da bi ti rekao alhamdulillahi rabbil alemin. Ali ako u datnom momentu zbog nepoznavanja propisa i zbog okruženja u kojem živiš nekih filozofa, pa ti neko nudi neki sunnet, nemoj se raspredati i reći, ma ne treba to tako shvatati. Pogotovo ako ti taj kaže, pa tako shvatio Ebu Bekr, najbolji musliman, a nije bio poslanik. Tako zvasio Ebu Hanifa, tako zvasio Šafi Amali, Ahmed. Šta je se sad tebom desilo? Neko ti je oprao mozak. Pa više nije priroda da može priroda stvar. Lako u njega uči. I zbog toga oni koji stalno uče Kur'an, imaš ljudi pogledali stranicu odmah je pamet. A imaš ljudi koji nisu dugo godina učili Kur'an, počne da uči suratul na kada je treba mjesec dana. Zahrđu regulator u mozgu, ne može. Znači, zahrđu je aparat pamćenja. A ima puno grijeha u prsima i u, i u glavi i u srcu. Pa treba se prvo očistiti, jer ovo je Allahovo svjetlo. I Allah ovo svjetlo daje kome je on, subhanahu wa ta'ala, hoće. 23. <clears throat> vid pomaganja poslanika, ali je sada tu od Ljubav treba poslanikovoj porodici. Mi smo prošli put, draga moja braća, govorili da su neki ljudi otišli u širk. Nacija jedna čitala Hanaka, persijska nacija. Koja ko Bog voli poslanikovu porodici. A obožava od neki ljudi te porodice. Ili im daje ono mjesto koje nije dao poslanik, ali je sada tu od sferanta. Ili ko ko s jedne strane vole ovoga, a ne vole njegove žene i tako dalje i tako dalje. Pogledajte kako je reagovao Omer radijallahu ta'ala anhu u pobjedu poslanikove porodke sallallahu alaihi wa sallam. Kada je Abbas prilio u Islam, došao mu je Omer radijallahu ta'ala anhu pa mu je rekao Dobro došli porodicu Abbasa, Neka vam je prijatan islam i neka vam je prijatan dan u kojem ste primili islam. Draži mi je islam porodice Abbas nego li islam porodice Hafsar. Jer je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao da mu je draži islam porodice Abbas nego porodice Hafsar. Znači, ovo je poslanikova porodica. Omer kaže da je draže njemu što je Abbasova porodca u islamu nego što je Hatabao porodca u islamu. Želeći na taj način da iskaže veliku ljubav prema porodci poslanika Ali Selatu od Selam. O ovome i uvažavanju porodce poslanika Ali Selatu od Selam može se čitava jedna kutba ili više od toga posvetiti. Ali u svakom slučaju treba da znamo da ako volimo poslanika Ali Salatu Veselam, da moramo voliti Alu Muhammed. Porostu poslanika Ali Salatu Veselam i davati mjesto koje im je Allah Tebare Kevotala dao i njegov poslanik Ali Salatu Veselam i to je 24. vid pomaganja poslanika Ali Salam gdje je on ostavio u svijetu a da svijet je vraćao sveta stvar. To se mora ispoštovati Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam Udekirukum billahi fi ehli bejti Sarata narrat Kaže upozorava vas U pogledu moje porodce Vodite računa o mojoj porodci Vodite računa o mojoj porodci Vodite računa o mojoj porodci Poslanik alaihi sallallahu alaihi wa sallam Znači ostavio je vas pijet I zbog toga I dan danas Našemo da porodstva poslanika ali sratu sram ima poseban status. Ima poseban status. Da oni jedni sa druge čak sada imaju uzrušenje jer ovo čitava svijeta. I svi muslimani se sa njima solidarišu na način da im daju svoje čerke, da se žene sa njima kako bi na taj način se povezali ili bili bliski fizički sa poslanikom porodcom sallallahu alaihi wa sallam. 25. vid pomaganja poslanika alaihi sallatu wa sallam, draga moja braću, jeste velika ljubav prema njegovim ashabima. Voljeti ashabe poslanika alaihi sallatu wa sallam, ali kako ih voljeti? Na istrava način. Onako kako je to poredao i rasporedio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Moramo na prvo mjesto najviše voliti Ebu Bekra. Pa onda Omer, pa onda Osmana, pa onda Ali, Ašara Ebu Bešri, Muhađire, one koji su dali Beju pod drvetom, odabrane Ashaade, Bivala, Selman, Khadija radijallahu ta'ala an'a, To jeste drugim riječima moramo voljeti sve ashaabe, jer sa svima ashabima je Allah te barek evo ta'ala zadovoljan. Radi Allahu anhum wa radu an. Allah je sa njima zadovoljan i oni su zadovoljni Allahom te barek evo ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Danas في šest i vi, draga moja braćo, عليه poslanika, ali salatu ذلك jeste velika ljubav prema islamskim učenjacima. moramo znati da su islamski učenjaci vodasatul embijet. Oni su miraz koga su ostavili poslanici. Al-ulebahu vodasatul embijet. Wa innal anbiya lam yuwarithu wala dinara wala dirhama walakin warathu al-ilm faman akhadha bihi akhadha bihadd al-wasit. Zaista je zaista su islamski učenjaci nasljednici Allahu i poslanika. A poslanici nisu ostavili dinare i dirheme, nego su ostavili imun. Pa ko se uhvati za imun, uhvatio se za najčešće užet. Innama jakša Allah min ibadih il ulema. Zaista se Allaha žele šanuhu najbolje i najviše boje učeni. Jer fa illa hu ladina amanu minkum, wa ladina utu la ilma darajat. Allah je uzdigao među vama one koji vjeruju, a pogotovo one kojima je dato stanje darađat. Kul hal jesu li ladine ja'lamuna wal ladine la ja'lamun? Reci, o Muhammede, jesu li isti oni koji znaju i koji ne znaju? Pokor rabbi zidne ilma i reci gospodaru, povećaj mi znanje. Puno je toga što se moglo o samom znanju i o učenjacima kazati, ali draga moja braćo, Znajte da je to blagodat od Allaha tabareke wa ta'ala. Zašto mi danas spominjemo četvorcu imama? Zašto spominjemo šehu Islama i Gutemiju? Zašto spominjemo Muhammed ibn Abdul Wahaba? Zašto spominjemo te velike velikane? Zašto ne možemo zaboraviti, zaboraviti šeha Jusfa rahmetullahi alihi? Juče kada mi je brat poklonuo ovo župe, kao da mi je poklonuo sav dunjalu. Ili dva dunjavuka. To je velika i obaveza i čas da gostim čupe od Isana, koji je začetnik sunneta na ovim prostorima, draga moja braću, koji je bio šuar Allahove i tabarake od dana knjige i koje sjećanje ostaje do sudnjega dana, ajmo ga pokušati zaboraviti. Ne možemo. Jer kaže šehu Islavinu temi, ahlu sunneti ja išun, o ja iša zikruhum, o ahlu bid'ati ja mutuna, o ja muta zikruhum, nosio si sunneta živej, i živi sjećanje na njih. A nosio nosioci novatarija iz izumire sjećanje na njih. Pa zbog toga, draga moja braćo, iz ljubavi prema poslaniku, ali i salatu od sedam, moramo imati jedan veliki edep prema islamskim učenjacima. Islamski učenjaci, oni imaju poseban status kod Allaha te barake od Ako su mučtehidi, Pa ti stihade i pogriješi, uvijek u najdjeli ruk ima jednu nagradu. Ko kaže poslanik ali sratu od sram, je da štehete hakim, pa sata lehu ađran, u da štehete sata lehu ađran. Kada čini štihad ali, i potred ima dvije nagrade, a kada i štihad i promaši ima jednu nagradu. Zbog toga moramo dobro čuvati svoje jezike u pogledu islamskih učenjaka, i moramo ih spominjati samo po dobru. Ako negdje neko drugi učenjaka kazao da je određeni ali promašio, pogriješio, onda ćemo koristiti edet kao što je taj adet, kao što je taj ali koristio, uz veliko poštovanje. I osnova je da se kod svakog vjernika, kada analiziramo vjernika, a pogotovo učenjaka, prvo spominu Hasanaz, Pominu se dobre stvari, dobra djela. Kore toga kažemo oranu teki ala Allahi ahada i nikoga ne štimo pred Allahom te barake wa ta'ala. A kažemo onda u ovoj ili onoj meseli ja se uz veliko poštovanje držim ovoga mišljenja učenjaci drugog mišljenja su rekli da je taj i taj uvaženi ali pronašio. Znači ne smije da naš jezik oboli od toga jer tijelo i meso u rene je otrovno. Ribe je u osnovi otrov. A pogotovo da spominjemo ružno islamske učenjake. Pisate u našoj tradiciji na ovim prostorima dovoljno da se kaže rekao hoća. Pa hoća pogodio, promašio neko poštovanje. Na kraju krajeva čak kada ljudi hoće nešto da upitaju. Kažu hoća nešto se pitao ako se nećeš ljudi. Pa što se ljuti od plaćenje glasu? Šta voli upitati? Beduini su pitali poslanika Ali Sarasu od sram. I kad treba i kad ne treba. Pa se nije Ali Sarasu od sram ljutio. Za prsa ga lapali. I govorim li mu, bil budi pravedan. Normalno da je to srdilo Ebu Bekra, onera i odgojene ljude koji sjede u poslaniku i medresi Nete Hijatu. Ali, moramo shvatiti, znači da islamski učenjaci, da i je Svi muslimani imaju svoju čast i moramo to poštovati. I jedino mi muslimani imamo najveći vrhunac edeba u razgovoru, u diskusiji, u neslaganju. Jedino mi možemo drugima djeliti lekcije po tom pitanju. I zato ne smijemo dozvoliti šeitanu da nam često donosi neke predraskude i da na osnovu nepromjenjene informacija gradimo određeno mišljenje i da rečemo rekao je taj, taj, rekla kazala, nego da kao što su nekada selefi sjedali na svoje jahalice i po kilo, hiljede kilometara išli da promjene jedan rivaje što je rekao ko? U sladi kada je sradu od sram. Nemoj da ide mi bude teško. Otvori telefon ili odi fizički do tog insana muslimana i reci mu živ bio, jesi li ti rekao to i to? Ako si rekao boj sa Allaha Đalešanu, evo ti dokaz, ne ide to baš tako. A tako je rekla ova ulema, ili ona, u jedan veliki eder. Znači, moramo poštovati ulemu da bi poštovali poslanika Ali Saratu Veselam, jer je to poslanik Ali Saratu Veselam preporučio i ostavio nam u nasljedno pravo. Svalim se srednji vid pomaganja poslanika, ali sada tu stran, nemojte se našo, nećemo, stotinu ima vidova pomaganja, mi ćemo još malo završiti tako Bogda. Ali sunet nikad ne možemo objasniti, uvrijećemo, pa ćemo, dok budemo živjeli, živjeti i govoriti o poslaniku, ali sada tu i o njegovoj misiji, kako li crpili svakodnevni naš život, usmjeravali ga u tom pravcu. Odgoj djece da vole Allahova poslanika, ali sada tu Draga moja dašu, ova čista stvorenja, koja su, kako kaže poslanje kada je sada tu ostran, kullu me u ludin jure do alfitra, svako djete se rađa u fitri. Fa ebe vahu ju hevmi dani, a u ju veći stani, a u ju nasirani. Pa da njegovi roste ne učine židovom, kršćanom ili vatrokoplonikom. Znači, djete je prirodno. Juče je pitan malo groman, kaže, daj Marku. Hajde, reko da je odradi. Gdje je Bog, kaže, gore. Gdje su lopovi koji u dobu je bilo pokazila i zaleđa tam u onim zgradama? Čista djeda ko Boga mi znaš bolje od nekih doktora. Znaš, ono što je znala rokinja u Medini koja je znala da je Allah te vare kevo te ale izad akša. A nekima se Bog izgubio. Tako oni tomače. Da Allah te vare kevo te ale sačuva. I zbog toga moramo svoju djecu odgajati da vole poslanika ale i sratu od sram. Da proučavaju i svakodnevno na nama vide sunne poslanika ali sratu od sran i to će biti najbolji govor. Da govorimo kako su djeca u vreme poslanika ali sran voljela poslanika ali sran. Nije lako ali tog dječaku bilo sjesti ili reći u postelju poslanika ali sran, a znao da se na antentan na poslanika ali sratu od sran. Nije lako bilo tim dječacima na bedru da se nekako sakriju, da i ne, opre, da i ne opazi poslanik Alistan da vuku se na bedru i ubio mu džehla. Jer je poslanik Alistan bio vrhovni komadan, veliki strateg, ali su oni nekako uspjeli velike ljubavi prema ovoj vjeri i velike zršnje prema nevjericima da oni uzmu taj porač i da oni odrade historijski postao što čeka svakog onoga ko bude ismijavao, ponižavao ili špirirao islami muslimane. 28. vid pomagane poslanika, ali se razvoj stran, odgledajte, draga moja, znači od djecu, da proučavaju sinu poslanika, ali se razvoj stran. U svim situacijama, šta bi falilo svakom babi i svakome gaziju, ako je on gazda za malo poroci, a trebalo bi biti, da svaki dan nađe termin kada će čitati neku od sila poslanika ali salatu od sram, od njegovog porijekla do njegovog završetka. I nakon toga šta su radili ashabi i prve zlatne generacije, kako bi to djete bilo preokupirano takvim lijepim primjerima, a ne pjevačima, spiračima, futbalerima, klošarima i ostalim cinicima koji danas sebe reklamiraju svakodnevno da bi postali popularni u očima i srcima te čiste, najčistije populacije, a to su djeca. 2.30. vid pomagaja poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste, draga moja braćo, obezbijediti našoj djeci. Sada naše kuće imaju ti deđalčića puno. Ne mislim ja da je kompjuter deđa, Ali smutnje prave velike ti televizori u kućama, kompjuter i ostalo. Ako već se ne možeš toga proš, boji se da ne biti u vremenu, onda pokušaj da tvoj program u kući bude pod svojom kontrolom. Ako se već gledaju nekakvi filmovi, da to budu, znači, filmovi koji su islamom odobreni. Ako se već slušaju neki CD-ovi, da to bude svira poslanika, ali se razvoj stran. Ako se već mora nositi taj, te slušali sa ušima, onda to bude u tom pravcu. Da se tako naša djeca odgajaju, kako ne bi imali generaciju koja će nas u našim kućama dokraćiti. Jer upravo hoće zapad danas. Znači, ako ne možemo stare banjeve skrenuti, onda da pokušamo te mladice iz korijena izvaditi. I rade na tome, I nije nam džaba Allah Želešanu kazao, o vijednici, vi u vašim ženama i u vašoj djeci imate neprijatelje za sebe, pa ih se pričuvajte. O vijednici, čuvajte sebe i svoje djece i svoju porodcu za vatre, čiji će gorimo biti ljudi kameni. Zato volim Allaha te barek evo ta'ala, da budemo pomagači Allahova poslanika, ali i sranatu od sran, da živimo za dan kada će nas Allah Želešanu spojiti se našim poslanikom, ali i sa našom stran. A dok to ne bude, onda da svakodnevno sjedimo sa poslanikom, ali i sa našom A to je da proučavamo njegov sunnet i da volimo Allaha Đerlešanuhu da ga što više sanjamo i da ga u svojoj kućini, svojim snovima viđamo kako bi se pripremili za komšiluk s našim poslanikom u džennetu. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابته اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم ارفع راية الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم رد المسلمين إلى سنة المطهرة ردا جميلا يا رب العالمين اللهم حبب لنا الإيمان اللهم حبب لنا الإسلام اللهم حبب لنا الجهاد اللهم حبب لنا الإحسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي